32 skirsnis Granteras tiesiog neįmanomas, tačiau niekas negalėjo sugluminti pliuškio grantero. Įdėmiai ir lipšniai žiūrėdavo į visas moteris, visą savo povizą, lyg sakydamas, kad tik aš panorėčiau, ir visai stengdamas įsitikinti draugus, kad jis moterų grobsite grobstumas. Visi šie žodžiai liaudės teisė, žmogaus teisės – Visuomeninis sutartis, prancūzų revoliucija, respublika, demokratija, žmonija, civilizacija, religija, progresas Granterui beveik nieko nereiškia. Jis iš jų šaipėsi. Skepticizmas šis proto edonis. Jam nepaliko ne vienos sveikos minties. Į viską žiūrėjo ironiškai. Jo aksijoma buvo tokia. Gyvenime yra tikras tik vienas dalykas – stiklinė pripilta vyno – Jis tyčiojosi iš bet kokio pasiaukojimo, kad ir kokioje partijoje jis pasireikštų ir kas jį parodytų, brolis ar tėvas, Robespieras jaunasis ar Luezerolis. Nuoroda. Augustenas Robespieras, Maksimiliano Robespiero jaunesnysis brolis, Jakobinų vyriausybės komisaras, pareiškė noris mirti, kaip ir jo brolis, ir buvo giljotinuotas draugė su juo. Luazerolis – pasakam žininkų buvęs per apsirikimą nuteistas mirti vietoj savo sūnaus, bet nuslėpė teismo klaidą iš meilį sūnų ir buvo Jakobinų giljotinuotas. Nuorodos pabaiga. Taip, jie savo mirtim daug laimėjo, sušūkdavo jis. Apie kryžių įsakydavo, štai kartuvės, kurioms labai pasisekė. Moterius lošikas užautojas dažnai girtas jis nuolat niuniodavo savo panosiją – myliu mergiotes, mėgstu gerą vyną. Dainos tegyvoja Henrikas IV motyvu ir tuo labai įkirėdavo šiems jauniems svajotojams. Beje, ir šis skeptikas turėjo vieną fanatišką silpnybę. Jo fanatizmo objektas nebuvo nei idėja, nei dogma, nei menas, nei mokslas. Tai buvo žmogus, Anžel Rasas. Granteras dievino, mylėjo ir garbino Anžel Rasą prie kuriogi šios nepalaužimų įsitikinimų žmonių falangos nario pritapo šitas visų kuo abejojantis anarchistas. Prie labiausiai nepalaužimo. Kogi jį pavergė Anžolrasas, savo idėjomis ne, savo charakteriu. Panašus reiškiniai dažnai pastebimi. Skeptiko palinkimas prie tikinčioje yra toks pat paprastas dalykas, kaip spalvų savitarpio papildymo dėsnis. Mūs visuomet traukia tai, ko patiems trūksta – Niekas taip nemyli dienos šviesos, kaip neregys. Mažutė neužauga dievina augalotą pulko būgnininką. Rūpūžės visuomet pakeltos į dangų. Kodėl? Kad matytų skraidančius paukščius. Granterui, kuriame knipždėte knipždėjo abejonės, būdavo malonu matyti aukštai sklandantį Anžolraso tikėjimą. Anžolrasas jam buvo reikalingas, nors jis ir pats aiškiai to nesuvokė ir nesistengė įsiaiškinti bet skaisti sveika tvirta tiesi griežta nuo širdį, Andžel Raso prigimtis jį kerėjo. Jis instinktyviai žavėjosi juo, savo priešingybę. Morališkai glebus, nepastovus, išklibęs, lygūstas ir iškrypęs, jis kabinosi į Andžel Rasą kaip į žmogų turinti tvirtą dvasinį stuburą. Neturėdamas moralinio atsparumo, Granteras ieškojo atramos Andžel Raso tvirtume. Šalia Andžel Raso Granteras tapdavo asmenybę – Reikia pasakyti, kad jis pats buvo dviejų iš pažiūros nesuderinamo elementų junginys, jame jungėsi ironija ir nuoširdumas. Nors būdamas ir abejingas, jis mokėjo mylėti. Jo protas apsėjo be tikėjimo, bet širdis negalėjo apseiti be bičiulystis. Giliai prieštaringas faktas, nes prisirišimas – tas pats tikėjimas. Tokia buvo jo prigimtis. Esti žmonių, kurie tarytum jau yra gimę būti kito žmogaus atvirkštinę priešingą išvirkščiają pusę. Tokie yra poluksai, patroklai, nizai, eudamidai, hefestijonai, pechmėjos. Nuoroda. Poluksas ir kastoras dvinukai išrėdėjai iš kiaušinio padėto ledos, graikų mitologija. Patroklas trojos herojaus Achilo bičiulis Iliada. Nizas herojaus Eurialo neatskiriamas bičiulis, Vergilijaus Eneida. Eudamidas Aretės ir Harikseno bičiulis, graikų rašytojo Lukijano, Samosatiečio dialogas apie draugystę. Hefestijonas Aleksandro Makedoniečio bičiulis, kurį jis vadindavo savo patroklų. Pechmėja, 18 amžiaus žymaus prancūzų filosofo Reinalio bičiulis ir bendradarbis. Nuorodos pabaiga. Jie gali gyventi tik prie ko nors prisišlieję. Jų vardai tik kitų vardų tasa ir prieš juos visuomet rašomas jungtukas ir. Savo pačių gyvenimo jie neturi, jie yra tik kito likimo antroji pusė. Granteras buvo vienas iš tokių žmonių, jis buvo Anžo Raso atvirkščioji pusė. Beveik būtų galima pasakyti, kad pačiose abecėlės raidėse glūdi tokio artumo pradas. Raidinę O ir P – yra neatskiriamos. Ir jūs galite, jei norite pasakyti, o ir p arba orestas ir piladas. Nuoroda orestas ir piladas neatskiriami bičiuliai. Graikų mitologija. Nuorodos pabaiga. Granteras tikras Anžoraso satelitas. Nakvodavo ir dienodavo šiame jaunominis ratelį. Jis ten gyveno, tik ten gerai jausdavosi – Jis neatsilikdavo nuo jaunųjų vyrų nė per žingsnį. Jam būdavo tikras džiaugsmas stebėti, kaip vyno garose prieš jį šmėščiodavo jų siluetai. Jie jį pakentė dėl jo linksmo būdo. Anžel Rasas kaip tikintis niekino šį skeptiką, o kaip blaivininkas niekino šį girtuoklį. Jis atlaidžiai jam rodė šiek tiek žmogiškos pagailos. Granteras buvo nepripažinto Pilado padėtyje – Visuomet širkščiai Anželraso traktuojamas, atžariai jo atstumiamas ir atmetamas, jis nuolat grįždavo prie jo sakydamas apie Anželrasą, koks puikus marmuras. Antras skyrius – Bosvėje sako laidotuvių kalbą profesoriui Blondo. Vieną popietį, tai buvo, kai pamatys skaitytojas beveik tuo pačiu metu, kada vystysi mūsų čia papasakoti įvykiai – Leglis iš mūsų stovėjo prie miuzeno kavinės ilgesingas išlėjęs į durų staktą. Jis panešėjo jį atostogaujančią karietidę, tačiau jo naštą sudarė tik jo paties mintys. Jis žiūrėjo į Senmišelio aikštę. Kai esi į ką nors atsirėmęs, tai lyg gulėtum stačias. Šitokio būdo ilsėtis neniekina svajotojai. Leglis išmo galvojo beje, nejausdamas jokio liūdėsio apie vieną nedidelį nemalonumą, kuris jam už vakar nutiko teisės mokykloje ir supainio ir taip jau gana miglotus jo ateities planus. Svajonis nekliudo kabrioletui važiuoti pro šalį, o svajotojui atkreipti dėmesį į tą kabrioletą. Leglis išmojasi blaškė žvalgės į šalis likoks somnambulas, tačiau staiga pastebėjo riedantį aikštę dviratį vežimą, kuris lyg ir nerištingai varėsi žinginę pirmin. Kas čia atnešė tą kabrioletą? Ko jis taip iš lėto važiuoja? Leglis įsižiūrėjo į jį. Jame greta vežiko sėdėjo jaunas vyrukas, o šalia jo gulėjo gana didelis kelioninis maišas. Prie maišo buvo prisiūta kortelė, o joje krito į akis stambiomis juodomis raidėmis įrašytas vardas – Marijus Ponmersi. Šis vardas privertė Leglį pakeisti pozą. Jis atsitėsi ir sušuko kabriolete sėdinčiam jaunuoliui – Pone Marijo, pone Mersi. Kabrioletas sulik jo sušūkimu sustojo. Jaunuolis, kuris matyti irgi buvo labai susimastęs, pakėlė akis. O ką? Paklausė jis. Jūs būsite ponas Marijus, pone Mersi? Taip tai aš. Aš jūsų ieškojau, kalbėjo toliau Leglis iš mo. Kaip tad? Paklausė Marijus, nes iš tikrųjų čia buvo Marijus, įsigraustas į senelio namų. Išvydęs prie save žmogų, kurį pirmą kartą matė savo gyvenimais, pridūrė, aš jūsų nepažįstu. Aš jūsų taip pat nepažįstu, atsakė Leglis. Marijus tarėsi susitikęs juokdarys įmaniusi jį mistifikuoti vidury gatvės. Tačiau šį momentą jam visai nerūpėjo joka, jis suraukė antakius, bet Leglis išmo, lyg niekur nieko kalbėjo toliau. Už vakar jūs nebuvote mokykloje. Galimas dalykas, tikras dalykas. Jūs studentas? Paklausė Marijus. Taip, ponė, kaip ir jūs. Už vakar aš atsitiktinai buvau sukęs į mokyklą. Žinote, kartais užeina tokia mintis. Profesorius ką tik buvo pradėjęs patikrinimą. Jūs pat žinote, kokie jie tokiais atvejais atrodo jokingi. Jeigu jūs tris kartus nebūsite patikrinime, jūs išbraukia į sąrašo. 60 frankų nueina šunį ant odegos. Marijus pradėjo atidžiau klausytis. Leglis tęsė toliau. Patikrinimą darė blondo. Jūs pažįstate blondo? Jo labai smailanosis ir aštri uoslė ir jis, gardžiuodamasis, gaudo nesančiosius. Jis klastingai pradėjo nuo raidės P. Aš nesiklausiau, nes ta raidė manęs neliečia. Patikrinimas vyko neblogai, nieko negalima buvo išbraukti. Visi susirinkė. Blondo sėdėjo apsiblausis. Aš tariau savo, blondo balandėlį mano, atrodo, šiandien tau neteks padaryti ne mažiausios egzekucijos. Tik staiga blondo šaukia, Marijus pon Mersi. Niekas neatsiliepia. Blondo kupinas vilties pakartoja garsiau. Marijus, ponė Mersi. Ir jau ima plunksną. Patikėkite, ponė, aš nesu beširdis. Aš greit savo tariau. Štai to išbrauks šaunų vaikiną. Palaukite, kas nėra punktualus, tas tikras žmogus. Tai tau ne koks nors pirmasis mokinys. Tai ne kalikas, pratrynės prie knygų kelnes, nekoks įsikniausias į vadovėlį studentas ar geltonsnapis pedantas, pripampęs mokslo, literatūros, teologijos ir kitokios apiencijos, tai nebesmegenis dabita ir bukaprotis, tai garbingas tinginys ir slunkius, užmiestinių iškilų mėgėjas, grizečių mylėtojas, gražuolių gerbėjas, galbūt čia akimirką, sėdys pas mano meilužę, reikia jį gelbėti. Mirtis blondo – Šį momentą blondo pasidažė rašalia savo nešvarę nuo braukimų plunksną, peržvilgė plėširių žvilgsnių auditoriją ir trečias įk pakartojo Marijus pon Mersi. Aš atsakiau, esu. Dėl to jūsų ir neišbraukė. Pone, tarė Marijus, o išbraukė mane, pridūrė Leglis išmo. Aš jūsų nesuprantu, tarė Marijus. Leglis kalbėjo toliau. Visai paprastas dalykas. Tuo metu, kai atsakiau, aš buvau visai prie katedros, o paskui nuėjau prie durų, kad patogiau būtų įsprukti. Profesorius gana atidžiai mane įsižiūrėjo. Staiga blondojis matyti iš tos pačios gerą uoslę turinčios padermės, apie kurią kalba bualo, peršoka į raidę L. L mano raidė. Aš esu iš Mo ir vadinuosi Leglis nuoroda Bualo Nikolia 1636-1711 prancūzų poetas ir kritikas, klasicizmo teoretikas. Nuorodos pabaiga. Le Eglis pertraukė Marijus, kokia graži pavardė. Taigi, ponė, Blondo prieina šią gražią pavardę ir sušunka Leglis. Aš atsakau, esu. Tuomet blondo švelniai kaip tigras pasižiūri į mane ir šipsuodamas įstarė man. Jei jūs esate pon Mersi, tai negalite būti leglis. Frazė atrodo nelabai maloni jums, bet nelemta prasme jį turėjo tik man. Tai tarės jis mane išbraukė. Marijus sušuko man be galo nesmagu, ponė. Visų pirma, pertraukė į leglis, prašau man leisti keliais jautriais žodžiais pagerbti blondo. Tarkime, kad jisai mirės. Nuo to jis vargu ar pasidarytų daug liesesnis, bliškesnis ir šaltesnis. Vargu ar labiau sustinktų ir dvoktų. Ir aš sakau, erudimini kvijų dikatis teram. Mokykite žemės teisėjai latiniškai. Čia ilsisi blondo, blondo ilganosis, blondo nasika, disciplinos jautis, bos disciplinė, sąrašų vilkšunis, patikrinimo angelas, kuris buvo tiesus, bukas, punktualus, griežtas, nepaperkamas ir bjaurus – Dievas į jį išbraukė, kaip jis mane išbraukė. Marius vėl buvo bepradedas. Man baisiai skaudu, jaunuolį tarė leglis išmo. Tegu tai bus jums pamoka. Ateityje būkite punktualus. Aš tikrai jūs labai atsiprašau. Ateityje elkitės taip, kad jūsų artimo neišbrauktų į sąrašo. Aš stačiai priblokštas. Leglis prapliupo jokais. O aš sužavėtas. Aš per plauką netapau advokatu. Šis išbraukimas mane išgelbėjo. Įsižadu advokatūros laurų. Man neteks ginti našlių ir skriausti našlaičių. Man reikės vilkėti toga, nereikės atlikinėti stažo. Pagaliau man pavyko įsibraukti ir už tai aš turiu būti dėkingas jums, ponė ponmersi, ir ketinu jums padaryti iškilmingą padėkos vizitą. Kur jūs gyvenate? Šitame kabriolete, atsakė Marijus. Tai jūs turtingas, ramiai pastebėjo Leglis. Sveikinu jūs. Toks butas turi jums kaštuoti 9 tūkstančius frankų per metus. Tuo momentu iš kabinis išėjo kurfeirakas. Marijus liūdnai nusišypsojo. Aš šiame būte gyvenu tik dvi valandos ir trokštų iš jo greit išeiti, bet čia tokia istorija, nežinau, kur pasidėti. Važiuokite pas mane, ponė, tarė kurfeirakas. Tikrai sakant, aš turėčiau prioritetą, pastebėjo Leglis, tik bėda, kad pats neturiu namų. Tylėk, bosiue, atsakė kurfeirakas. Bosue, nustebęs pakartojo Marijus, o man atrodė, kad jūsų pavardė Leglis, iš Mo, atsakė Leglis, metaforiškai vadinuosi Bosue. Kurfeirakas įlipo į kabrioletą. Port Senžako viešbutis, įsakė įsivežikui. Ta patį vakarą Marijus įsikūrė viename Port Senžako viešbučio kambaryje greta Kurfeirako. Trečias skyrius – Marijus stebisi. Praėjo tik kelios dienos ir Marijus susibičiuliavo su kurfeiraku. Jaunystė yra toks amžius, kada greitai suartėja žmonės ir veikiai užgyja žaizdos. Šalia kurfeirako Marijui buvo lengva alsuoti. Jausmas nelabai jam pažįstamas. Kurfeirakas nieko neklausinėjo. Jam tatai nei galva neatėjo. Tokiame amžiuje veidas tušto jau viską pasako, žodžiai nereikalingi. Apie kai kurių jaunolių fizionomiją galėtum pasakyti, kad ji plepi. Jie pažvelgia vienas į kitą ir jau viską žino. Betgi vieną rytą, kur Feirakas netikėtai jį paklausė, beje, pasakykite, ar jūs turite kokius nors politinius įsitikinimus? Žinoma, nustebo Marijus beveik to klausimo užgautas. Kasgi jūs esate? Demokratas bonapartistas. Atspalvis gana pilkokas, pastebėjo Kurfeirakas. Kitą dieną Kurfeirakas nusivydė Marijų į Mizeno kavinę. Tenai šipsodamas jis pašnipždėjo jam jausį. Reikia padėti jums įsitraukti į revoliuciją ir įvedė Marijų į abecėlės bičiulių kambarį, pristatė jį kitiems savo draugams, pusbalsių tardamas paprastą žodį, kurio reikšmės Marijus nesuprato – mokinys. Marijus pakliuvo į aštrių protų širšyną. Beje, nors būdamas nekalbus ir rimtas, jis pats priklausė taip pat sparnuotai ir kandžiai padermiai. Marijus, kuris lygi šiol gyveno vienas ir iš papratimo ir iš prigimties buvo linkęs į monologus ir pasikalbėjimų su pačiu savimi – Šitame jaunų vyrų spiečiuje jautėsi ne visai smagiai. Jų visokiojo patrykštantį energiją jį ir traukė, ir erzino. Nuo triukšmingo idėjų verpeto, kurį kėlė šie laisvini rimastingai ieška protai, jam sukosi galva. Šiomis dvasinio samišio valandėlėmis jo mintis kartais taip pakrikdavo, kad jam būdavo sunku jas vėl sutelkti. Jis girdėjo aplink save netikėtus samprotavimus apie filosofiją, literatūrą, meną, istoriją, religiją – Jis susipažino su keistomis pažiūromis, o kadangi nežiūrėjo jas perspektyviškai, tai nebuvo tikras, ar visa tai nėra chaosas. Įsižadėję senelio pažiūrų dėl tėvo pažiūrų, Marijus tarys įsigijęs tvirtą pasaulyje žiūrą. Dabar jis, nedrįsdamas to savo pačiam prisipažinti su dideliu nerimu širdyje, ėmė įtarinėti, kad taip nėra. Matymo kampas, kuriuo jis viską žiūrėjo lygi tol, ėmė vėl krypti kitur – Kažkokie tolygiai pasikartojantis postumiai išjudino visus jo proto horizontus. Jį apimi keistas vidinis samišys ir tai jam buvo beveik kančia. Atrodė, kad jiems jaunuoliams nėra nieko švento. Apie kiekvieną dalyką Marijus išgirsdavo keiščiausių šnekų, kurios drumstė dar nedrasų jo protą. Kartą pasitaikė teatro afiša pošniomis raidėmis reklamuojanti tragediją į seno repertuaro vadinamo klasikiniu. Šalin tragediją mielą buržuazijos širdžiai, šaukė Baurelis. O kombeferas atkirto, tu klysti, Baureli. Buržuazija mėgsta tragediją. Ir tegu, palikime šiuo atveju buržuaziją ramybėje. Tragedija vaidinama su perukais turi savo egzistavimo prasme ir aš nesu iš tų, kurie Eschilo vardu jai ginčyje šią teisę. Nuoroda Eschilas didžiausias senovės graikų tragikas – penktame amžiuje prieš mūsų erą, nuorodos pabaiga. Pačioje gamtoje esama nevalyvų egzempliorių. Jos kūryboje yra gatavų parodijų. Snapas, kuris nėra snapas, sparnai, kurie nėra sparnai, pelekai, kurie nėra pelekai, letinos, kurios nėra letinos, skausmingas šauksmas, kuris kelia juoką. Štai jums antis. Todėl, jeigu greta tikrų paukščių yra naminiai paukščiai, aš nematau priežasties, kodėl šalia antikinės tragedijos negalėtų gyvuoti klasikinė tragedija. Kita kartą atsitiktinai eidamas su Anželo Rasu ir Kurfeiraku Žano Žako Ruso gatve, Marijus girdėjo šį pokalbį. Atkreipkite dėmesį, tarė Kurfeirakas, imdamas jį už parankis. Mes esame Platrijero gatvėje – kuri dabar vadinasi Žano Žako Ruso gatvė dėl to, kad prieš kokius 60 metų čia gyveno jokinga porelė. Žana Žaka su savo Tereza. Kada niekada čia atsirasdavo mažų būtybių. Tereza jas gimdydavo, o Žana Žakas jas paversdavo pamestinukais. Bet čia Anžol Rasas griežtai nutraukė kurfeiraką. Neterškite Žano Žako atminimo. Aš lenkiuosi prieš tą žmogų. Tiesa, jisai įsižadėjo savo vaikų, bet įsūnijo tautą. Ne vienas iš jaunikaičių netardavo žodžio imperatorius. Tik tai Žanas Pruveras kartais įgydavo Napoleonas, visi kiti vadino jį Bonapartų, Anžo Rasas tardavo Buonapartį. Visą tai Marijui kėlė neaiškę nuostabą. Inicium sapiencija. Pažinimo pradžia, lotiniškai. Ketvirtas skyrius – užpakalinė Miuzeno kavinės patalpa. Vienas tų jaunolių pasikalbėjimas, kurio klausėsi Marijus – Pats įterdamas vieną kitą žodį, jis tačiai sukrėtė. Tata įvyko už pakalinėje Miuzeno kavinės patalpoje. Ta vakarą buvo susirinkę beveik visi abecėlės bičiuliai. Iškilmingai degė kenketas. Buvo kalbama apie šį beitą, triukšmingai tačiau beistros, įskyrus Anžolrasą ir Marijų, kurie tylėjo, kiekvienas postringavo apie ką pakliuvo. Pašnekesiai draugų tarpio kartais įgauna šią ramaus padrikumo formą. Tai buvo tiek pasikalbėjimas, kiek ir kapojimas į samojais bei plepėjimas. Jie svaidėsi žodžiais, gaudydami juos belekiančius, šneko sėjo visuose kampuose. Į tą užpakalinę patalpą nebuvo leidžiama užeiti jokiai moteriai įskyrus Luizoną, kavinės indų plovėja, kuri protarpiais perkripodavo per kambarį, eidama iš plovyklos į laboratoriją. Granteras visiškai girtas greudėjo viename kampe, postringavo ir malė visokius niekus, visus kurtindamas. Jis šaukė, mane kankina troškulys, o mirtingieji. Asapnavau, kad Heidelbergo statinė ištiko apopleksijos priepolis ir jai buvo pridėta 12 dėlių, o aš viena iš tų dėlių. Nuorodam. Heidelbergo statinė, garsi didžiulė vyno statinė, buvusi vienos senovinės pilies Rusiuose, netoli Heidelbergo. Nuorodos pabaiga. Aš noriu išgerti, noriu užmiršti gyvenimą. Gyvenimas bjaurus nežinia kieno išradimas. Jis trumpas ir niekam nevertas. Imsi gyventi ir nusisuksi sprandą. Gyvenimas tai scena su dekoracijomis, kurios beveik visos netinkamos. Laimė tai senirėmai nudažyti iš vienos pusės. Ekleziastas sako, viskas tuštybių tuštybė. Ekleziastas viena iš Biblijos knygų persunkta religinio skepticizmo. Buvo manoma, kad jos autorius karalius Saliamonas. Aš galvoju lygiai taip, kaip ta žmogelis, kuris galbūt niekomet neegzistavo. Nulis, kad nebūtų visiškai nuogas, apsirengė tuštybę. O tuštybė. Siekimas viską apvilkti skambiai žodžiais. Virtuvę tu paverti laboratoriją šokėją šokių mokytojų, akrobatą gimnastų, kumštininką boksininkų, aptiekorių chemikų, barzdą skutį artistu, kalkių maišytoją architektu, žokėjų sportininkų, šimtakojų vežiagyvių iš porakojų giminės. Tuštybė turi tikrąją ir atvirkščiąją pusę. Iš tikrosios pusės ji buka, tai negra su savo blizgučiais, iš atvirkščiosios pusės ji kvaila, tai filosofas su savo skarmalais. Viena mane verčia ašaroti, o antra juoktis. Tai, kas vadinama pagarba ir aukštų rangų, ir net tikra garbė ir šlovė, paprastai yra aukso imitacija. Tuščia žmonių paikybė tik žaislas karaliams. Kaligula padarė konsulo arklį. Karolis antrasis pakėlė į riterius kepsnį. Tai jūs teikitės dabar konsulo incitatus – ir baroneto Rostbifo kompanijoje puikauti savo titulais ir ordinais. Incitatus greitą kojo, lotyniškai. O dėl vidinių žmogaus dorybių, tai ir jų vertė nedidelė. Paklausykite, kaip kaimynas liaupsina kaimyną. Baltas visuomet žiaurus baltam. Jeigu lelyje prabiltų, kaip jie apsidirbtų su balandėle, davatka apkalbanti šventuolė nuodingesnį už angį ir gyvatę. Gaila, kad esu nemokšu, kitaip jums duočiau daugybę pavyzdžių, bet aš nieko nežinau. Beje, protu aš niekomet nebuvau nuskriaustas, būdamas gro mokiniu aš paveikslų netepliodavau, bet laiką leisdavau naudingai, vogdavau ovolius, teplioti ar vaginėti tas pats velnės. Nuoroda. Gro prancūzų tapytojas. Davido mokinys populiarus restauracijos laikais. Nuorodos pabaiga. Aš čia apie save – bet ir jūs nedaugiau verti. Aš pjaunu jūsų tobulybės, dorybės ir pranašumus. Kiekviena dorybė gali virsti įdą. Taupus yra šikštuolio giminė, dosnus velt kleidžio brolis, drasuolis pagyro draugas. Dievotas žmogus jau kvepia davatka, dorybėje tiek patydų, kiek diogeno apsiaustes kilių. Ką jūs garbinate, žudytoje ar nužudytojį, Cezarį ar Brutą? Paprastai žmonės yra žudiko pusėje, te gyvoja brutas, nes jis nužudė. Štai kas dorybė. Dorybė? Tegu, bet tiek pat ir beprotybė. Didėjai žmonės turi didelių keistybių. Brutas, kuris nužudė Cezarį, buvo įsimylėjęs berniuko statulą. Ši statula buvo nukalta graikų skulptoriaus Strongilijono, sukūrusio ir Amazonė vadinama gražiakoje Euknemoze, kurią Neronas visur vežiodavosi su savimi – Po strongilijono yra likusios iš viso tik tos dvi statulos, suartinusios Brutą su Neronu. Brutas buvo įsimylėjęs vieną, o Neronas antrą. Istorija tai nuobodus gromuluojimas. Vienas amžius plagijuoja kitą. Marengo kautynis – Pidnos kautynių kopija. Chlodvigo Tolbijakas ir Napoleono Austerlicas panašus vienas į antrą kaip du kraujo lašai. Nuoroda – Pidna miestas Makedonijoje, netoli kurio 168 metais prieš mūsų erą Makedonijos karalius Persėjas buvo sumuštas romėnų. Tolbijakas miestas netoli Kelno. Viduramžio kronikose pažymėta, kad šioje vietoje Frankų karalius Chlodvigas iš Merovingų dinastijos 5 amžiaus pabaigoje sumušė alemanus ir privertė juos pripažinti jo valdžią. Nuorodos pabaiga. Pergalė aš neteikiu jokios reikšmės. Nieko nėra kvailiau, kaip nugalėti. Reikia neįveikti, bet paveikti. Štai kur tikroji garbė. Bet tik jūs pabandykite ką nors įrodyti. Jūs tenkinatės pasisiekimu ir nukariavimu. Kokia vidutinybė ir menkybė. Deja, visur tuštybė ir niekšiškumas. Viskas lenkėsi sėkmiai, net gramatikas. Si volet uzus, jai reiklaus paprotys latiniškai, sako Horacijus. Dėl to aš ir nekenčiu žmonių padermės. Dabar eikime nuo visumos prie atskirų dalių. Gal norite, kad imčiau garbinti tautas? Nuo kurios tautos pradėti, leiskite paklausti, gal nuo Graikijos? Ateniečiai, tie senovės paryžiečiai, nužudė Fokijoną. Čia nejučiomis iškyla palyginimas su Kolinjį užmušimu – Ir taip keliaklupščiavo prieš tironus, kad anaceforas sakydavo apie pizistratą, jo šlapumo kvapas pritraukė bites. Nuoroda Fokijonas atėnų karvedys. Ketvirtasis amžius prieš mūsų erą. Stengiasi suvienyti Graikiją Makedonijos valdytojo globoje. 80 metų amžiaus jis buvo pasmerktas mirti. Kolinjį admirolas, vienas iš prancūziškojo kalvinizmo hugenotų vadų, veiklus XVI amžiaus religinių karų dalyvis. Per skerdinės suruoštas katalikų bažnyčios karaliui Karoliui IX sutinkant naktį prieš šventojo Baltramijau šventę 1572 m. rūpiučio 22 diena buvo nužudytas vienas iš pirmųjų. Pizistratas apie 600-527 metus prieš mūsų erą Atėnų tironas – Jam valdant Atenai tapo vienu žymiausių politinių bei kultūrinių senovės Graikijos centrų. Nuorodos pabaiga. Ištisus 50 metų žymiausias Graikijos žmogus buvo gramatikas Filetas, mažutis ir menkutis virelis, kuriam reikdavo pakalti savo apavą švinu, kad jo nenuneštų vėjas. Svarbiausioje Korinto aikštėje buvo pastatyta statula, Silanijono iškalta ir Plinijaus aprašyta –